Він надзвичайний. Обидві розуміли, кого мала на увазі Ірина, хоч щойно Клава назвала прізвище Тищенка. Вона знову відповіла, мов би погоджуючись, але щось залишаючи в затінку, невидимий самій. Так, але твоє слово. Ірина спалахнула і зняла окуляри. Її обличчя пашіло очі блищали обуренням. Либом до неї тільки тепер дійшов прихований клавен натяк. При чому тут моє слово? гукнула вона майже грубо. Тю, чого ти кричиш? знизала плечима клава. Хіба я кажу, що в цьому є щось погане? Хто й підтримує, коли не свої? Вона хитрувато поглянула на Ірину, а казала й далі мов би, розважливо свої і втоплять у гарному місці, але свої можуть показати і брід. Ірина виступила на середину кімнати. Її губи бриніли, в очах димів гнів. Які свої? Ти на що не тікаєш? Дурна ти, Ірко, несподівано просто немов стираючи одним помахом долоні все сказане допіру, мовила клава. Хоч і її очі стали серйозні. Ілінко, а тобі не здається, що ти закохана в нього? Ірина подивилася на неї вражено. Всі оті клавені натяки вже давно сполохали її душу проте вона не допускала їх далеко, приймала за жарт. Але тепер клавені очі промовляли, що вона не жартує. Я закохана в Сергія? Що ви ти таке вигадала? Бджола летить на любий цвіт. Ти сказала щось дуже гарне, але воно не про мене що і як про тебе. Тобі здалося. А страх все дужче заповзав її душу. Вона заперечувала, оборонялася щиро і бурено, а десь у глибині тонко і щемно бриніла якась жилочка, і від неї гаряче тепло розливалося по всьому тілу. Вона не могла зібратися з думками, не могла навіть помислити, що було б якби це сталося з нею насправді. На добро це чи на зло? Просто вона про таке не думала, бо всі оті її закохування раніше були грою. Вона твердо і переконано знала, що не допустить нічого такого, щоб кинуло тінь на неї саму, що то просто міраж, марево, все воно вигадане. Вона так само могла б закохатися в красиву квітку чи співучу пташку. Просто без того їй дуже сіро і нудно живеться. І вона скрашує тією позолотою свій будень. Так само вона закохувалася в юності у героїв з книжок і кінофільмів, але вони ніколи не могли прийти в її реальність. А якби прийшли, то одразу ж втратили б свій чар. А тут чару не було. Це вона не відчула насамперед і злякалася. Тобі здалося. Та у мене доказів на десять закоханих. Впевнено, трошки аж із жорстокою втіхою сказала Клава. Розмовляли дві співробітниці, дві жінки але сьогодні вони не могли порозумітися до кінця. Клава почувала щодо Ірини зверхність, але якусь мов би, пригірклу. Водночас вона трохи заздрила Ірині, її наївності і захищеності в житті. Мабуть, десь у глибині свідомості вона б і воліла зруйнувати ту захищеність, як того хочуть всі, хоч трохи покривджені долею люди що більше стали, як вони, але природні доброта і порядність не допускали прямо до таких думок.